Temrinun. Temrinun. Alıştırma. Alıştırma. İkra vaktub. İkra vaktub. Oku ve yaz. Oku ve yaz. Vahid. Vahid. Ma hâzâ. Ma hâzâ. Nedir bu? Nedir bu? Hâzâ kalemun. Hâzâ kalemun. Bu bir kalemdir. Bu bir kalemdir. İthnen. İthnen. Hâzâ kelbun. Hâzâ kelbun. Bu bir köpektir. Bu bir köpektir. Selâse. Selâse. Men hâzâ. Men hâzâ. Kimdir bu? Kimdir bu? Hâzâ tabibun. Bu bir doktordur. Bu bir doktordur. Erba. Erba. Hâzâ cemelun. Hâzâ cemelun. Bu bir devedir. Bu bir devedir. Hamsa. Hamsa. Ehâzâ kelbun. Ehâzâ kelbun. Bu bir köpek midir? Bu bir köpek midir? La. Hâzâ qittun. La. Hayır, bu bir kedidir. Hayır, bu bir kedidir. Sitte. Sitte. Ehâzâ dîkun. Ehâzâ dîkun. Naam. Naam. Bu bir horoz mudur? Bu bir horoz mudur? Evet. Evet. Seba. Seba. Ehâzâ hisanun Ehâzâ hisanun Bu bir at mıdır? Bu bir at mıdır? La Hâzâ himarun La Hâzâ himarun Hayır, bu bir eşektir. Hayır, bu bir eşektir. Femaniye Femaniye Hâzâ mindilun Hâzâ mindilun Bu bir mendildir. Bu bir mendildir. تسعة تسعة أهذا ولد أهذا ولد Bu bir çocuk mudur? Bu bir çocuk mudur? Naam. Naam. Evet. Evet. Evet. Aşara. Aşara. Men hâzâ. Men hâzâ. Kimdir bu? Kimdir bu? Hâzâ raculun. Hâzâ raculun. Bu bir adamdır. Bu bir adamdır.